Сів марш більше нічого не казав, мовчки повів його до голови колони, намагаючись не дивитися на людей, хоч раптова зупинка нікого й не шокувала. Криголам гув десь у туманній далині, і кожен уже звикся з думкою, що й сьогодні доведеться ночувати не на борту. Філ марш із матросом підійшли до запрягу. Нансен уже встиг угамувати собак. Вони більше не вили але вперто відмовлялися стати в похідний ряд. Вигляд Вескімоса був геть спантеличений, неначе сам Нансен у всьому завинив. Сумніви остаточно розвіялися. Люди блукали в тумані цілий день, щоб прийти на те саме місце. Жак Антуан ще нічого не збагнув. Як же це могло статися? Булат колись читав, що в лісі або в тумані людина завжди рухається по колу. Тепер вони повернулися до тих самих ям, у яких сьогодні ночували. Булат мовчав. Він боявся повірити в найгірше. філ марш кружляв навколо двох ям, розташованих за десять кроків одна від одної. А ми сліпо покладалися на собак собаки невинні, зважився Булат. Він глянув на іскімоса. Мансен не витримав його погляду і відвернувся до нарт. Цей рух тільки підтверджує припущення. Ями нагадували більма сліпих очей, і це здавалося зловісним символом. Філмарш сторожко прислухався до шумів унизу, але Булатові забракло сміливості. Нансен теж мовчав. У такому тумані собаки могли легко збитися з дороги, майже благальним голосом проказав доктор Марш, і ми рухалися по колу. Слова глухли у давучкій імлі. Тепер матрос вирішив, що найстрашніше має сказати сам. Собаки цілий день ішли понад бар'єром спитав він, пильно глянувши на ескімоса. Це було останньою спробою відвернути удар. Собаки? Дуже цілий день, став виправдовуватись Нансен. Дуже-дуже цілий день. Айсберг? несподівано радісним голосом спитав Жак Антуан. І цей дисонанс різанув усіх по серці, мов лопнула струна. У таку хвилину стають убивцями, подумав Булат, з ненавистю глянувши на француза. Десь далеко-далеко квилив криголам, неначе остання надія. Американець тихо проказав незабаром смеркне. Станемо просто тут. Що ви тільки не тут, ні в якому разі. Звернемо он туди, бодай на кілька сот ярдів. Але ж глядіть. Він промовисто затулив рот рукавицею. До ночівлі влаштувалися гуртом, копали ями лопатками і льодорубами, хоча жодного сенсу в тому не було. Готові вчорашні ями лишалися порожніми, а хтось рано чи пізно міг їх знайти, побачити і все збагнути. І тоді почався ураган без жодного попередження. Ручкий шквал розколошка імлу, на мить причаївся, наче міркував, по кому першому вдарити. Усе довкола раптом змішалося і заривло. І хоч сніг під ногами посклянів од минулої ожеледі, на нещасних полярників ринули хвилі дрібного снігу та фірмових крижин. Один намет уже встигли поставити, і всі повлазили туди і ноцюватимемо? крикнув Хоцудай. А собаки? Їх теж заберемо сюди. Вгамуйтеся, вибухнув доктор Марш. Ваші дотипи зовсім недоречні. А що б він зробив, подумав Булат про Хоцудая, коли б знав усе? Вони опинились на айсбергу, навіть невідомо де, на яких широтах і меридіанах. А скільки триватиме цей ураган? Тепер доведеться пересиджувати тут і чекати години.